Ciatura, la urbeto de Telferoi. Ciatura estas caucasa urbeto en occidenta Cartvelio, locita en crute mallarga monta valo ce la bordoi de la rivero Quirila, gi estis gis antau la unua mond milito la plei granda erceio de mangano de la mondu. Gis hodiau tie activas la surmonta i mineioi, cae en la fundo de la valo fervoio por transportado de la manga nerzo. Sed la logiantaro de la urbo, ec de la disfalo de Sovet Unio, mal el tridec mil al iom pli duono. Cause de la cruta i flancoi de la valo, la ministoi estis devigitai i malspari multe da tempo por grimpi e la urbo alla mineioi ie mal profito de productivezzo Ec de la iaro 1954 la Sovet Unia registaro rapide installis vastan telferan sistemon de dude quin telfera linioi, por transporti la laboristo intra la valo cae supren alla mineioi. Nun tempe, ciam usante la sama in installaggio in construita in en la quinde ca iaroi, tel fera il linio i ancora u funzias ca estas la cefa transport sistemo de la urbo. Ciatura famas pri sia i multi i tel fera i vagonetoi ca turisme allogas chi la urbo de tel feroi enirante en la passageran ante el fer caiuton, turisto i attente examenas la rusto plena in flanco in caila fenestreto in cun rompita i vitroi. La vagonetto, evidente tremult foie riparita cae farbita, iom balanzigas sub la stala snurego, cae pretas ancora u foie vetturi. Temas ja pri la unua por passagera telfero construita in Soviet Unio. La vagoneto i construita i en la iaro 1953 persista sen sia sen panea a tasco, cai ec ne postulis rimarcinda in riparo in dum la lasta i ses dec iaroi la suma longo de la dec sep telferai linioi, gis nun funcciantai estas circau sep kilometroi. Compreneble, ancau la tecnologio de tio transporta sistemo estas malmoderna, char la plei multo de la telferoi en ciatura consistas el du vagonetoi pendigitai sur la sama stala schnuro, malnovega electra motoro mal suprentiras vagoneton, quiu per sia peso helpas al gi suprentiri la alian vagoneton. Pro la crutezzo de la valo, por la dexes millo gianto i la telfero estas la plei rapida cae conforta rimedo por sim movi tra la quartaloi de la urbeto malgrau ilia agio, oni taxas la telfera in vagonetoin suffice secura i veturiloi. La loggianto i tre fieras pritiu speciala sistemo de publica transportado, quiu farigis la simbolo de ilia urbeto. Ciu linio de la telfera reto havas sia in propra in caracterajoin. La plei malnova linio iam festis ses dec iaroin. La plei apica supreniras ie angulo de quardecoc gradui. La plei longa havas longon de naucent dec metroi. La plei alta grimpas ie alto de cent dec metroi. Uno el la i racconti al giornalisto che similan sistemon de transportado oni construis en Latvuio, sed male al iliai ancora o funcciantai vagonetoi, tiui de Latvuio iam de longe trovidas en museo. Tio ne signifas che la logiantoi de ciatura ne preferus vidi anca usia in vagonetto in en museo, cae veturi per pli modernai cae confortai telferui. Ciam pli blua.